พุทธมนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีก็เป็นการดำรงรักษาหลักดั้งเดิมไว้เป็นคำสอนคำสอนก็เป็นส่วนประกอบที่เราจะนำยกมายกมาใช้

โมตัสามภะคะวัะโตอะระหะโต บันตลายาจวินาสเมนตุสัตธามเสนาสุขตานุโกโยนโลกาสัมปะปุปกิเลสเจตาสันตุสยังสันตินิโยจะโกจะสวากาธรรมังวิธิตัง รันตัง สิรสานัมมามิบุตานุบุตังสัมมาสิลติติงตันเตจัสสาเตชยสิติโอตุสัมปันตลายาชวินาสเมนตู ละงะโตสัมมาสัมพุทธัสัมมาเหสิโนนะโมพุทธมะธรรมาสสวะคาตัสเสวะเตนิลรนโมมหาสังกัสสามิวิสุตทธสีลติติโนนะโมมะเตยาลาตาสรตันนา ยาสสาลุกังนโมหมกาติตาสตาสวัตุตยาสปินโมกาลังปะปาเวนวิกาจันตุ จปาลานังบันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเหตังบัง ลมุตตมังปฏิโรปเตสวาโสจปุมเบจกตปุญญาตา อัตตสัมมาปณิติชะเอตัมมังคลมุตตมังอาหุสัจจันจะเสิปันจะวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคลมุตต มังมาตามิตุปัฏฐานังบุตตาราสสังกโหอนาคุลาจะกรรมันตาเหตามังกลมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจยาตกานันจะสังกโห ติวิรติปาปามาจจปานาจะสัญญโมอัปปมาโดจะธรรมเมสุเอตัมมังคลมุตตมังคาลวะนิวาโต สันตุติจักตันยุตากาเลนะธรรมาสวนังเอตัมมังคลมุตตมังคันติจะโสวจัสสตาสมนานันจตาสนังกาเลนะธรรมาสากาจาเอตัมมังคลมุตตมังตปโปจะพรหมจริยาจาริยสัจ ชานันตัสนังนิปานัสสะชิกิริยาเจตัมังคลมุตมังพุทธาสโลกธรรมเมจิตตังยาสนาคัมปติยโสกังวิรจังเกมังเอตัมังคลมุตมังเอตติสานิขตวานัสสัมปะธมปราจิตาส สัพพะตะโสทิงกาชันติตันเตสังมังกลมุตตมันเตปมาโนพุทธองอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆ ติกมันตุกุตานิโสหังนโมภะคะวะโตนโมสัตตานังสัมมาสัมบุทานังยันทุนนิมิ ตังอวมังกลังชโยชามนาปสกุณาสสะโตปาปากะโหตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวทวินาสเม ตุยันตุนิมิตตังอวมังกลังจโยชามนาปโปสกุณาสัสโตปะปะกาวตุสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนต ยันโดยนิมิตตังอวมังกลัญชโยจามนาโพสกุณาสสะตโตปาปากาโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุ ปิโสภะกาวะอะระหังสัมมาสัมพุทธวิจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะกาวะติสวะคาโตภะกวะตาธรรมโมสันติติโกอาการ ลิโกเอหิปัสสิโก โอปนาลิโกปัจจัตตังเวทิตาโบเว ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีชิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริส สัพพุทลาเอสัมภะวัตโต สาวกสัมโฆอาหุนายโย ติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยามปี ปัสสะติโพชังคาชตตาภะเลสมาตุเปกโบชังคาสัตเตเตสัมมตาสินามุนินาสัมมตาคาตาบาวิตาบาหุลิกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิปานายะจโพธิยาเอเตนะสัจวัเจนะโส ติเตโหตุสัมปตาเอกัสมิงสมัยนาโตโมคัลลานังจักาสปังกิลานิตุกิเตติสวาโบจังเดสัตเดสยิเตจตังอับินันติตวานโลกาโมจิงสุตังอเนเตนะสัจวัจเจนะสุติเตโอ ตุสัมปตาเอกตาธรรมราชาบิเกลันเยนาภิกิริโตชนตาเตเรนตันเนวะปนาเปตวานัสตะลังสัมโมดิตวาชาบาทาธรรมาวุตสิธานโสเอ สัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัมปทาปินาเตชาปาทาตินนานัมปิมาเอสินังมากาหัตกิเลสาวปัตตานุปาติธรรมตังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัมปทาสักกัตตวาพุทธรา ตนังโอสถังอุตตมังวลังหิตังเตวมนุสานังบุตเตเจนะโสตินานาสันตุปันตวาสัมเปทุกาบุปัสเมนตุเตสากัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวลัง ปริลาหุปัสมนังธรรมเตเชนะโสตินานาสันตุปัตตวาสัมเปพยาหุปัสเมนตุเตสากัตตวาสังกรัตนังโกสถังอุตตมังวรังอาหุนยังบาหุนยังสังฆเตเชนะโส สันตุปันตวาสัมเปโลกาหุปสัมเณตุเตทุกขปันตาจเนตุขายาปันตาจนิปยาโสกาปัตตาจเนโสกาหุตุสัพเบปิปานิโนเอตาวตาจามิสัง ตังปุญญาสัมปตังสัมเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาดานา สัทธายาสีลังลาคันตุสัพพตาปาวนาปิรตาวนตุกัจจันตุเทวตากัตตาสัมเพปุตตาะลาปาตาปาเจหานันจยังบาลังอลาหันตานันจเทเจนะรักขังปันดามิสัมปัสโส ตุสาพมังคพลังรัคันตุสาบเทวตาสัพบุตานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเตภวตุสาพมังคพลังรัคันตุสาบเทวตาสัพธรรมานุ สันดาโสดิภวันตุเตภวตุสัพมังกลังรักันตุสัพเทวตาสัพพสังฆา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 สัมพังอปราทังคัมตุโนพันเตมหาเทเรปมาเทนะทวารตเยนกตัง สัมพังอปราทังคัมตุโนพันเตมหาเทเรปมาเทนะทวารตเยนกตัง สัมปังอปราทังธรรมตุโนพันเตชาตุหังขมามิตุเมหิปิเมฆามิตัมพังขมามาพันเต มิสัตโต สัพเพปุเรนตสังกปาจันโทปนานาโจยะธามณิโชติราโชยะธาสัพพิติโย วิวัตสันตสัพพโลโกยัสตมาเตภัตวันตรายโยสุขีธิคาโยโกภพิวาธานาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมวัฏันติ อายุวนโนสุขังพลังกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมกรรมันใดที่พวกท่านทั้งหลายได้ประมาทด้วยกายด้วยวาจาและจิตใจกับผมโหสิกรรมนำเสียสิ่งโทษขอจงอย่าได้เป็นบาปเป็นกรรมเส้นกันและกันเลยกายกรรมมจีกรรมมโนกรรม บุญกุศลอันใดที่ผมได้เจริญแากเพียนมาแล้วด้วยกายวาจาจิตกับผมขอที่ส่วนกุศลขอพวกท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิ้นสมาธิปัญญา มีพระนามัยปราศจากโลกภัยทุกท่านทุก konnten. Sadhu. said, Kaya Kamma Chikam Mano which means by body, speech, and mind. Whatever wrong action he's committed, he, he forgives you and also asks forgiveness and also uh, shares whatever goodness we've done, the merit with you, and whatever uh, good actions you've done, may that be for your welfare. so I was saying, if Mikkel wants to come closer, you can come closer, then I don't have to shout so much. การมีโอกาสมาเกี่ยวข้องในการอยู่ร่วมกัน ก่อนที่จะมีส่วนของการจากกัน ก็มักจะมีส่วนของการแสดงออกซึ่งสัมมาคารวะ มันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของความเอื้อเฟื้อของความเคารพเราจึงต้องจันลงหรือรักษา ให้มันดำรงคงอยู่เรียกว่าความเคารพ เคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรม เคารพในพระสงฆ์ ก็คารบในปฏิสันฐานคารบในความไม่ประมาทนั้นการแสดงออกถึงความคารพนั้นก็มันก็เป็นการ ให้เราได้มีความไม่ต้องวิตกกังวล ในรูปแบบของการกระทำของการอยู่ร่วมกัน เพราะเราก็ไม่สามารถที่จะ รู้ได้ทุกอย่างทุกประการ จะอาจจะเกิดขึ้นจากความสับเพ่าลูดเท่า ไม่ถึงการ ก็ต้องอาศัยการมีส่วนกับกิจกรรมเรียกว่าสัมมาคารวะนันก็เป็นความดี มันเป็นส่วนที่ดีเป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกลดมาละละทิฏฐิอันเป็นส่วนหนึ่งของความสำคัญตัวสำคัญตน คนเราถ้ามีความสำคัญตัวมันก็มักจะเกิดความรู้สึกในทางมมีความลืมตนลืมตัวได้ เพื่อเป็นการตัด ปัญหาอันเกิดขึ้นจากการกระทำที่เป็นอดีตไปแล้วก็ดีหรือปัจจุบันก็ดีก็ให้มันเป็นส่วนของการไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเรียกว่าอโหสิกรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นความดีอย่างหนึ่งพระสงฆ์จึงมักจะมีส่วนมานำมาปฏิบัติกันเรียกว่าปาวารณาก็ได้ เรียกว่าปองหรือประจานความสะเพ่าของตัวเองก็ได้ ก็ต้องเข้าใจกันเข้าใจอย่างนี้มันก็ปล่อยให้เราไม่วิตกกังวลหวาดระแวงต่อกันอีก Okay, so today we've gathered together for a while, we've been living together, and now before we go our separate ways, Then we do this ceremony, mm. which is called Karawa, correct or right respect. It's a show of respect and care. It's a tradition which we should keep up. Respect is thing, something which we should develop for the Buddha, the Dhamma, the Sangha, but he also taught us to respect what's called Pati Sandaro, which means hospitality, and also Maipraman, which is uh, heedfulness or non heedlessness. So, this kind of gestures of respect gives rise to non non agitation or non anxiety regarding our time together. Because we can't know everything or we can't always be mindful, and sometimes we make little mistakes and we slip up. And so we ask forgiven, forgiveness. This is a good thing where we reduce our mana, which means conceit, ditti, views and opinions, sense of self importance. If we get carried away with conceit or self importance, this gives rise to heedlessness. We can lose our head and so, by asking forgiveness like this, we, we eliminate any problems that have arisen in the past and even right now. And this gives rise to trust. This is called in Thai ahosi gam, or in Pali ahosi, which means making it null and void, eliminating any bad karma. So, this is a good quality. As the Sangha, we do what's called bawarana to each other. Bawarana means to invite feedback. We confess offenses and we this way, that way, we, we abandon our, our offences or unwholesome, skillful, uh, unwholesome, unskillful action. โอกาสที่ได้มาพบปะกันก็ไม่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนาน แต่การพบปะควรที่จะมีส่วนกับการให้เราได้ประโยชน์อย่างน้อยก็ได้ความรู้แต่เราได้ ความรู้เราก็มักจะนำแต่เป็นความรู้ที่มันมีส่วน เป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจมันก็เป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่เหมาะการมาพบปะกก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเจตนา เจตนาหวังดี อยากให้ มีส่วนเป็นคุณเป็นประโยชน์นั้นในโอกาสที่จะจากไปก็เป็นธรรมดาอยู่เอง เรียกว่าอยู่ก็ให้เกิดความผูกพันไปก็ให้เกิดความคิดถึง ก็มันก็เป็นส่วนประกอบอย่างนี้ดังนั้นในโอกาสพวกเราที่ จะมีส่วนกับการดำเนินชีวิต เรียกว่าชีวิตเรามันก็ไม่มาก ท่านก็เปรียบเทียบชีวิตเหมือนกับหยดน้ำค้าง หยดน้ำค้างคงจะรู้จักว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความเย็นของบรรยากาศน้ำค้างมันก็มีส่วนมาจับเป็นส่วนให้เราได้เห็น แต่พอการเวลาผ่านไปมีลมมีลมบ้าง มีแสงแดดบ้าง แสงพระอาทิตย์เนี่ยสอดแทรกเข้ามาสัมผัสด้าน เรียกว่ายดนำข้างก็มีอันตรธาน เรียกว่าหมดสภาพไป ชีวิตก็เป็นลักษณะอย่างนี้ยันเพื่อความไม่ประมาท เราก็ควรที่จะมีหลักมีกฎมีเกณฑ์ ในการที่จะทำหน้าที่ของผู้เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นหรือบุกเบิกบาน คนเราถ้าเป็นผู้รู้ มันก็มีความรู้สึก เรียกว่าไม่วิตกกังวล เพราะมันมีส่วนเป็นพลังเราก็มามีส่วนมีหลักอย่างน้อย เออ ่านก็เรียกว่าสมบัติภาษาหนึ่ง สมบัติของผู้เข้าถึงซึ่งคุณของพระรัตนตรัยหรือผู้เดินตามรอยตามรอยพอรอยพ่อรอยแม่เราพ่อแม่ของเราก็คือผู้มีอุปลักอุปกราคุณพระพุทธเจ้าเดินตามรอยของพระของพระพุทธเจ้าก็เดินตาม ลอยของผู้มีอุปกรณะคนณแล้วก็มาให้ความสำคัญกัน ให้ความสำคัญกัน เรียกว่า สมบัติ ภาษาหนึ่งถ้าเรียกว่าสมบัติ สมบัติมันก็ให้ความสะดวกเหมือนเรามีบ้าน แล้วก็ยังมีที่สำหรับกำบังความเย็นความหนาวความร้อน มันก็ช่วยให้เราได้รับความอบอุ่น อันนี้ก็คล้าย ๆกันสมบัติประเภทแรกท่านก็บอกว่า ให้เชื่อ ภาษาท่านบอกว่าคำว่าเชื่อ ก็ต้องมีสาเหตุว่าจะเชื่ออะไร เชื่อในรูปแบบของการกระทำของเรา ถ้าเราทำดีทำถูก มันก็มีคุณเป็นประโยชน์ ถ้าทำไม่ดีทำไม่ถูก มันก็มีความเสี่ยงและก็มีโทษมีอันตราย ดังนั้นควาทำดีทำอย่างไง เราต้องรู้จักแต่มันเป็นส่วนประกอบของเจตนา เจตนาจากละจากความชั่ว เรียกว่า สัพพปาปัสสะ การไม่กระทำในสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งปวง นั่นก็เป็นอย่างนี้นั้นการกระทำมันก็มีส่วนประกอบกับอวัยวะของเรานี่แหละการกระทำทางกายท่านก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง การใช้สื่อภาษาเรียกว่า การกระทำทางวาจา มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง แล้วการกระทำทางด้านนามธรรม ด้านจิตใจของเรา ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง เช่นกันดังนั้นการกระทำก็ให้มันเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไป ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นถ้าไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นก็ไม่มีอะไรมากก็สินเรานี้แหละเรื่องที่เราสมาทานงดเว้นการสินห้านี่ ศีลห้าประการต้องการให้เห็นคุณค่าของความรู้สึกที่เรียกว่าเมตตาธรรม เราก็คิดดูดีคิดดู ประเมินดูก็ได้ นี่ที่เรียกว่าพ่อแม่ที่มีส่วนหวังดีเจตนาดี เสียสละ ไม่ได้เห็นแก่ความรู้สึกในรูปแบบ ยากลำบากนะ ความเมตตามันมีส่วนให้เกิดความรู้สึกเป็นความเอ็นดู แล้วก็เอาใจใส่ด้วยคนเราถ้าไม่เบียดเบียนมันก็มีเมตตามันก็มีส่วนของความรู้สึกมีเมตตาธรรมเบียดเบียนประเภทอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนประเภททำลายเขียนฆ่า ันก็เป็นส่วนที่เราจะต้องหาวิธีหลบหลีกอย่าให้มันมีส่วนกับส่วนประกอบเหล่านั้น เพราะว่ามันทำให้เรียกว่าการกระทำของเรานั้นเสียเสียในรูปแบบของผู้เรียกว่ามีมีความรู้สึกของความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ เราก็มามีส่วนนะดังนั้นการเป็นผู้มีความรู้สึกสำรวมละอาย ต่อบาปก็ถือว่า เป็นผู้เรียกว่ามีความสะอาด การกระทำก็สะอาด การพูดก็สะอาด ด้านจิตใจก็พลอยสะอาดไปด้วย มันก็ปราศจากภัยเวรเรียกว่าเชื่อในการกระทำ เรียกว่าศรัทธาความเชื่อเชื่อในการกระทำแต่ว่าความเชื่อมันก็หลายอย่างแบบนี้เพราะคนเราส่วนมากมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ไข้ควรไต่ตองพิจารณาในรูปแบบมีเหตุมีผล แต่ว่าเราต้องรู้จักไข้ควรให้มันมีส่วนของเหตุและผลด้วย นั้นศรัทธาท่านจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง จะต้องอว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทำนองนี้ อะไรเป็นกุศลภาษาหลักเขาเรียกกันอย่างนั้นกุศลคืออะไร อกุศลคืออะไรกุศลก็มันก็ด้านนามธรรมด้านจิตใจด้วยอกุศลก็เช่นกัน มันก็เป็นด้านของด้านนามธรรมจิตใจที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ก็ต้องดูตรงนั้น ถ้าเราดูตรงนั้นก็เข้าใจได้ง่าย ถ้าจิตใจ เรียกว่ามันมีส่วนของคุณความดีมันก็มีส่วนของความรู้สึก เบิกบานแจ่มใสมีลักษณะให้เป็นที่เกิดยอมรับ ก็ไปอย่างนั้น ถ้าอากุศลก็พอหรือจูจักจิตใจขุนเครื่อง อารมณ์วิตกเรียกว่ามีลักษณะกระสับกระส่าย มีส่วนประกอบที่เรียกว่าอันตราย เราก็รู้จักฝึกหัด รู้จักว่าอันนี้แขก อันนี้อาการทุกกะมาสู่บ้านเรา ถ้าแขกเลือกคันธุกรรมมาสู่บ้าน เราก็ต้องถ้ามันเป็นอันตรายก็ต้องระวัดระวัง รู้จักระมัดระวังอย่าไปตอบโต้ เพียงแต่ว่าอย่าไปส่งเสริมเราไม่ตอบโต้เราไม่ส่งเสริม อกุศลความขุนเคืองมันมีส่วนเปลี่ยนแปลงได้ มันไม่ได้คงทนอะไร อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติประเภท เรียกว่ามีความสะอาดมีเซนนั่นเองอแล้วก็ท่านก็บอกว่า อย่าลุ่มหลงหลงไหลในรูปแบบ เรียกว่าไล่สาระไม่มีเหตุผล มงคลตื่นข่าวคำว่ามงคลตื่นข่าวมันก็เป็นส่วนเรียกว่า เป็นปัญญาก็เป็นปัญญาที่เรียกว่าของผู้เยาว์ภาษาหนึ่งก็บอกว่าปัญญาอ่อน ปัญญาไม่สมบูรณ์มักจะเชื่อไปในรูปแบบมองคนตื่นข่าวเครือกล้างของขังทำนองนั้นแหละ ระบบศักดิ์สิทธิ์ก็ว่ากันไป เราก็อย่าไปมีส่วนเชื่องมงายถึงขนาดนั้น ให้ไข้ควรดูเหตุดูผลของศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีอะไรนอกจากความรู้ แต่เรามีความรู้มันศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ เพราะมันช่วยให้เกิดความสำเร็จ อันนี้ก็ต้องมองกันอย่างนี้กันแล้วทางการแนะนำให้เรารู้จักดำเนินชีวิตในรูปแบบของการเป็นอยู่ของผู้ เรียกว่าเดินตามรอยของพระอริยเจ้า เดินตามรอยของพระอริยเจ้าท่านก็ให้ข้อรู้จักรู้จักวาง รู้จักปองรู้จักเสียสละตำนองนี้นี่ถ้าคนเราถ้ารู้จักวาง รู้จักปองรู้จักเสียสละมันก็พลอยพลอยเข้าใจเพราะทุกอย่างต้องมีส่วนประกอบกับการเสียสละทั้งนั้น ถ้าไม่เสียสละมันก็ไม่ได้ความสำเร็จ เสียสละกำลังกายก็ได้ผลออกมาในรูปแบบที่เราต้องการก็ได้ เสียสละทางด้านอากุศลอารมณ์ทางด้านจิตใจมันก็เป็นการตัดความรู้สึกในรูปแบบเป็นที่มาของเวรและภัย เรียกว่าทัน อดทอดันไม่คิดอีก ในรูปแบบอย่างนั้นให้มันก็พลอยให้เป็นความรู้สึกให้เรามีความสงบใจของเราก็พลอยสงบไปด้วย เรียกว่าทานะไม่บุญ แล้วก็มีส่วนของการสำละจิตใจของเราในรูปแบบของการรักษาศีล เรียกกับการเจริญภาวนา นี่แล้วก็เอามาใช้ตเรียกว่าคุณความดีอันเป็นส่วนหนึ่งของผู้ ถึงซึ่งคุณของพระรัตนตรัยก็มีอยู่ในรูปแบบอย่างนี้ อันนั้นก็ต้องเข้าใจกันก็การทำ So this chance then, or this <clears throat> this period together, is actually not very long. But being together like this should bring mm. benefit, at least the very least, the benefit of knowing, understanding. And this is the benefit which we can have in our mind, which is good and suitable. Coming together is bound up with jetana, which means intention. So separating is, is the is the normal result. Once we come together, we always separate. There's an old saying which goes when you when you come together, you get attached to one another, and then you separate and you miss each other. And so, learning or studying knowledge about life actually it's not very complicated. Life is like dewdrops. In the morning, when the atmosphere is a certain way, then you see that dew dew forms or dew falls on the ground, and then in a short while, when there's wind or the sunlight, sun shines, it comes out, then the dew disappears. So life's like that. And when you think about it, then it keeps you away from heedlessness, <coughs> keeps you away, uh, and you, you and you develop those principles in life, or what we call puru, which means the one who knows, awareness. Having awareness in life <coughs> leads you away from agitation for this, you need what we call sumbat. Sumbat, which means which means in material terms means a, a wealth or a treasure or, or material, like money, basically. But this is means a different type of wealth. You need the wealth of the <clears throat> understanding the qualities of the triple gem. You're walking in the footsteps of your mother and father. Your mother and father is the Lord Buddha, who was very very helpful, and he helped us to to develop this internal treasure Externally, wealth or treasure is comfortable. You have a house, you can live in your house, it keeps away heat, cold, rain, etc. The somba of the mind, the wealth of the mind, what you need first of all is sattva, faith, believing in the right way. What do we have faith in? What do we believe? We believe in the efficacy of actions, that actions bring results. Simply put, if you do good, you do that which is correct then you get benefits. What is, what is good? Well, good arises in the mind and your intentions. That which avoids evil or harm is good. Abandoning evil is based on your actions of body, speech, and also the mind. So, those actions which are good are those which do not harm yourself or others. We call this sila, like the five precepts. You have to see the benefit of this, and for this you need metta, mother and father, they have endless metta, they renounce, they give up, they sacrifice. They never feel tired or they're never fed up with, with, with doing their work. They look after, they care for their children, they never harm them. So this is metta, metta which abandons anger, negativity. You have to find a way to avoid these kind of unwholesome things like anger. Otherwise, you will ruin your humanity you will not develop yourself fully as a human being. And for this, you need restraint and a sense mm-hmm. of shame regarding unwholesome states. Mm-hmm. This is called the mind, which is clean and pure. Actions of body and speech which are pure make the mind clean and pure. So you have to have faith or belief regarding action, that actions have results. So there are many kinds of belief. Don't and most people don't really investigate wisely based on principles like cause and effect or logic. So you have to do this and see for yourself what's wholesome, what's unwholesome. What's wholesome we call kusala, and kusala wholesome is bound up with the mind. What's unwholesome we call akusala is also bound up with the mind. So if you under, if you see this, you'll understand this clearly and, and you'll live a life which is good and acceptable. If your mind is akusala, unwholesome, it will always be stirred up and agitated and angry. This is a dangerous mental state. So train to understand that all these akusala mental states, unwholesome mental states, they're like guests, visitors who come to our house temporarily. If they're dangerous, then you have to be careful. Don't get angry and start a fight, but don't don't encourage them. They'll change, they'll go, and you you have to have sila for this. So don't don't get lost or deluded by things which are basically pointless. Don't get lost. Don't believe these foolish superstitious things. In Thai, there's lots of uh, belief. We call it mongkon. These are like objects of. They call them blessings. Things like amulets, magic spells. Mm-hmm. Investigate and see very deeply. True magic or a true spell is knowledge. If you have true knowledge, then you develop success in your life so live following the footsteps of the noble ones, the enlightened ones. Know how to put down, abandon, and renounce. Everything needs sacrifice, everything comes with effort. Abandon the unwholesome states of mind, those states which give rise to negativity. Cultivate forgiveness, this leads to a peaceful mind. You can make merit through offerings, merit through sila, keeping the precepts, and boon merit through bhavana, mental development or cultivation. This is the meaning of the qualities of the Triple gem. เป็นกลุ่ม หลักของการปฏิบัติเรียกกันในหลักการว่า พุทธบริษัทนำนองนี้บริษัทบริวารอันเป็นส่วนหนึ่งของผู้รู้เราจึงมีส่วนในลักษณะเรียกว่า เมื่อมีกิจกรรม อันใดที่เป็นไปในทาง ให้เกิดความรู้สึก เรียกว่าเป็นความดี แล้วก็มีส่วนของการปฏิบัติกัน แค่ที่เรียกกันในหลักเรียกว่าสุขาสังคัสสะสามัคคี สังคมใดถ้ายังมีส่วนของความพร้อมเพียงเรียกว่ายังมีส่วนของการทำกิจกรรมในรูปแบบตั้งจิตตั้งใจให้สังคมนั้นก็พลอยมีความเจริญ เรียกว่ามีความสงบสุขคำว่าเจริญก็คือมันสงบสุขมันสงบไม่มีปัญหา ทำนองนี้ เราก็เหมือนกันก็เป็นกลุ่มของสังคมเป็นฝ่ายพระเราก็เรียกว่าพระภิกษุ สงฆ์พระภิกษุถ้ารูปเดียวท่านก็ยังให้ความรู้สึกยังไม่สมบูรณ์สองลูกสามลูกขึ้นไปก็พลอยมีส่วน ให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยมากมากขึ้น เพราะมันเป็นส่วนประกอบส่วนประกอบของ เรียกว่ามีมีหลักมีมีหลักพึ่งพิง อันนี้ตาประกอบไปด้วยเราทั้งมีส่วนของโยมเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกา ก็ต้องให้อยู่ในรูปแบบเรียกว่า อืม มีกิจกรรมอะไรที่มันเป็นไปในทางเรียกเป็นประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ในส่วนพร้อมเพียงกัน พร้อมเพียงกันทำเรียกว่าเมื่อ พร้อมเพียงกันทำความสำเร็จมันก็รวดเร็วมันก็ทำให้เกิดความเรียบร้อย มันก็เป็นความดีอยู่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนของการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนั้นเราก็มามีส่วนปฏิบัติกัน เรียกว่า ภายศาสนวัตถุอย่างสถานที่นั่นก็มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา เรียกว่าศาสนาศาสนาศาสนาวัตถุแต่เรามีพื้นที่มีวัดมีสถานที่อันเป็นส่วนเหมาะสม ในการศึกษา เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนเรียกว่าธรรมวินัยก็ได้ วินัยก็เป็น ข้อห้าม ไม่ให้ทำไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าทำก็มีส่วนสนับสนุนให้ส่งเสริม เรียกว่า ให้เรารู้จักทำหน้าที่ในรูปแบบอย่างนี้ สนาสนะวัตถุก็ให้มันเป็นที่เงียบที่สงัด ถึงว่ามันจะอยู่ในชุมชนสังคมเมือง แต่ให้มันมีความเงียบ ความเงียบมาจากความยำเกรงต่างคนต่างให้ความเคารพยำเกรงซึ่งกันและกันมันก็เกิดความรู้สึกมีความสงัด ถึงว่าเราจะใช้ระบบของการแสดงออก มันก็ยังทำให้เกิดความรู้สึกนุ่มนวล อันนี้ก็ต้องถือกันฉะนั้นศาสนาวัตถุที่จะให้เป็นมงคล มันเป็นศาสนาวัตถุที่มีส่วนของความสงัดนั้นความสงัดเราก็ต้องฝึกให้มันอยู่ในรูปแบบนั้นนั่นอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันคิดว่าพวกเราอยู่ที่นี่ก็คงจะให้ต่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นการปูฐานอันเป็นส่วนหยิบยื่น ให้กับกุลบุตรเราไม่ใช่ว่าหมดเราแล้วแล้วแล้วไป มันก็ต้องมีการถ่ายทอด ถ่ายทอดความรู้อันนี้เป็นข้อมูล เป็นข้อมูลให้ค่ะคนที่จะมามีส่วนสืบสารต่อ มันก็ต้องมีการ ทำในรูปแบบอย่างนี้มันจึงจะดำลงอยู่ได้ เหมือนกับความเคารพนี่แหละลูกเคารพในพ่อแม่ มันก็พลอยให้เกิดความรู้สึกเรียกว่ามันมีความรู้สึกไม่ล่วงเกิน พระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันผู้มีอายุพรรษา ท่านก็ให้ความเคารพต่อผู้น้อย ผู้น้อยก็ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ มันก็อยู่กันได้ อยู่กันได้ด้วยความรู้สึกของความเป็นผู้มีธรรม นี่พวกเราก็เหมือนกันอ่ะ ให้ความเคารพซึ่งกันและกันมันก็เป็นความดีอยู่ อย่างนั้นท่านจึงว่าเป็นมงคล คาลโวจะนิวาโตจะ การมีส่วนกับความเคารพ นั้นมันเป็นความดีนำให้เกิดเป็นที่มาของมงคล มงคลคือความเจริญถ้านองนี้ก็ต้องเข้าใจกัน อันนั้นก็ถือว่าเราได้มีโอกาสมาพบปะกันก็ไม่มาก แต่มาก็ขออนุโมทนาที่ได้และให้การต้อนรับขับตูวให้ความสะดวก ลัวว่าเราจะมีความวิตกกังวลลำบากแต่ความจริงไม่ลำบากไม่ได้เคยคิดว่าให้มันลำบากคิดแต่ว่าเราจะมีโอกาสพบปะแล้วก็มีส่วนสร้างความคุ้นเคยยังไงดังนั้นการมีส่วนตอนรับกับสวดตมาก็ขออนุโมทนาให้ความสะดวกให้ที่พักพาอาศัยตลอดถึงอาหารการครบชั้นมันก็ เป็นส่วนหนึ่งของการ บำเพ็ญความดีไปด้วยๆกันด้วย จากนั้นเวลามันก็จำกัด มันก็ไม่มาก ชีวิตมันก็อยู่ในวงไม่ไม่ยาวอะไรมาก มันก็เหมือนเหมือนกับที่พูดมานั่นแหละเหมือนกับยดน้ำค้างนมันหมดสภาพมันก็กลายเป็นสภาพว่างเปล่าไป ไม่มีอะไรมาก ก็มองกันอย่างนี้ก็ถือว่า เรามาในรูปแบบ เรียกว่าเดินตาม รอยของพระยุคนบะ สุปฏิปันโน อุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโน พวกเราถ้ามันเกิดความขุนเคืองจิตใจเราร้อน เราก็สรรเสริญพุทธคุณกันก็ได้ มันเป็นการกำจัด นิวรณ์นิวรณ์ก็ ก็ความขุ่นเคืองของเรานั่นแหละจิตใจของเรามันมีนิวรณ์มีสิ่งไม่ดี เราก็เอาส่วนประกอบเหล่านี้มามีส่วนสละเสริญมีการสาธยายขึ้น เป็นการกำจัดให้เราอยู่ในรูปแบบใหม่คุณไม่โน้มไปในทางให้เกิดความรู้สึกเรียกว่ามันไม่เหมาะก็ ก็ขอขอให้ความสำคัญกันบ้างเป็นท่านไม่ได้จำกัดว่าจะเฉพาะพระสงฆ์หรอกทุกคนนี่เกี่ยวกับการเจริญ เรียกว่าเจริญพุทธมนต์นี่ก็ได้ เราก็มีวันเวลาว่างก็เอามามีส่วนท่องบนจำกัน สวดกันดีกว่าไปใช้เวลาในวิธีอื่น ถ้าใช้เวลาในวิธีอื่น มันอาจจะบางทีมันขัดแย้งกันได้ ถ้าขาดสติ เดี๋ยวก็มีส่วนให้เกิดความรู้สึกถึงกับตัดตัดญาติตัดมิตร ตัดเพื่อนมันเป็นส่วนประกอบนั้นก็ต้องเข้าใจในการปฏิบัติตัวปฏิบัติตน มันจึงจะเป็นประโยชน์ฉะนั้น ในโอกาสที่จะได้จากไปก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนขอทุกคนจงมีสุอายุวันนะสุขภาละแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราเหมือนกันดังนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความเจริญเจริญในธรรม วันนี้ก็ให้ข้อคิดมาแค่นี้ So we <clears throat> we gather together in a in a group like this. You society, a Buddhist <clears throat> society, and as a society, you have to have clear principles regarding the practice. You're called what's you call the Buddha Parisa Parisa, or in Burisat in Thai means <coughs> assembly or the Buddha's entourage, the followers of the Buddha is the Puru, the one who knows. And so <clears throat> you have these kind of group activities which lead to goodness. The Buddha said, Sukha Sankasa Samaki, which means whenever any community or society or group is living in harmony, this will make for their growth and their the happiness of peace. So when you live in harmony, then you live in peace with no problems. And so, even us monks, we, we're a kind of little society. We're called Sangha. If we're four, we're called a Sangha. If you live alone as a monk, you're not really in a complete community. Two or three is better because you can watch over each other, you can depend on each other or rely on each other. Lay people, you're called the Upasika Upasika assembly, lay and female, lay followers. And so you have to find skillful ways to live in benefit and harmony with one another in a good way. So you have to practice for the practice, you need what's called a sasana watu. Sasana watu means the, the material objects of the sasana. That means a place like this, a monastery, you need physical stuff. And this is suitable, and this gives rise to learning and studying the teachings we call Dhamma Vinaya. Vinaya are those things which are prohibited, the things which you should avoid or not do. Dhamma is the things which you should do. So sasana watu, the material objects of the monastery, of the sasana, the religion, means you need a quiet and peaceful place, and this comes from this mutual sense of care and respect, learning how to lead our lives in a gentle and delicate, soft way. So sasana watu, the material stuff of a monastery, this is a real, real con. This is the real amulet, real magic charm because it, it it's a power, it's a peaceful place. It makes the mind peaceful. So you have to train in this. You have to study. And you're doing this to establish a, a basis also for future generations. This doesn't all just end here with us. You have to think of the next generation, carry on and, and pass on this important information for them so they know how to live. In the same way that in a family you pass on respect from parents to children. It's the same in Sangha. The seniors respect the juniors, and the juniors learn to respect the seniors. This is what we call monkon. This is a great blessing. The Buddha said, Karo wo cha niwa cha, which means respectfulness and of humble ways. This is a great blessing. And so, this few days we've we've been together just a little bit. I'd like to express my joy and appreciation and thanks for the very warm hospitality that we've received. Everyone here has been very concerned, worrying that we won't be comfortable and worrying that we're not getting all the things we like. But we don't we don't think like that. All we think of is that we come here, we spend time here, we spend time with you, and then we separate. But we like to express our real appreciation for all the, the care with the food, the transport, and the reception. It's just been a very short time, but like I said at the beginning, life's like that. Life is like the dewdrops. See life like the dewdrops, then you'll understand the meaning of emptiness. Learn how to walk in the footsteps of the Lord Buddha. Supatipanno, Ujupatipanno, Nyayapatipanno, Samichipatipanno, those who practice well, practice directly, insightfully, with integrity. If you get angry or frustrated in life, then, then recite these qualities of the Buddha. It's a very good way to eliminate and abandon the hindrances in your life, to give up unskillful behavior. These chants, they're not just for the Sangha. Everybody can memorize paritas, chant the paritas. It's better than spending your time doing other kind of stupid things. If you heedless, this can give rise to arguing. Remember, in, in life, if you have no mindfulness, you can even argue with your friends and end up cutting off your friends and family. So, practice means doing that which is a benefit. So now we say goodbye. I'd like to again say "Anu Modana, which means my joy and appreciation. May may you all have Ayuk Wanat Sukhang Balang, which is usually translated as may you grow in long life, strength and beauty and um, and <clears throat> and happiness. But whether you do grow in long life, beauty, happiness and strength, this depends on your individual practice. So may you jaran may tam, may you grow in the Dhamma now and always. <laughs> Well, I William's telling Ajahn Chandi, speak to them a bit. I've got a sore throat now. <laughs> ผู้ติดตามติดตาม พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็เท่ากับมาร่วมแสดงความยินดีและนโมทนาได้ยินว่าวัดเราก็ เพิ่งเริ่ม เริ่มก่อร่างสร้างตัวมาก็ยังไม่นานสองสามปี แต่เห็นทายกพูดวันนั้นก็ รู้สึกเขาปลื้มใจดีใจมากที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เร็วอย่างไม่ขาดคิดเขาว่างั้นนั่งไปในรถหรอกฟังเขาฟังเขาพูด อาจารย์สิริแปลให้ฟังก็เป็นสิ่งที่ดี ควรแก่การโมทนาโดยเพราะเราถ้าดูแล้วเนี่ย ญาติพี่น้องทางเมืองไทยเราเยอะมากนะที่มาร่วมกันเป็นกำลังสนับสนุนนะการสนับสนุนเพื่อให้เกิดวัดขึ้นมานะก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ว่าที่สำคัญก็คือเราต้องเข้าใจ วัดมีอยู่สองแบบการสร้างวัดนะ สร้างวัดต้องให้เข้าใจว่ามันมีวัดนอกกับวัดใน เนี่ยวัดนอกพอได้อยู่พอได้อาศัยเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรมากหรอกแต่วัดภายในเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเรามองย้อนไปบุรพาจารย์ของเราเนี่ยอย่างประเดชพระคุณหลวงปู่ชาอย่างนี้ ท่านเน้นเรื่องวัดภายในเป็นเบื้องแรก กว่าที่ ท่านจะขยายมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย มีสาขาทั่วไปนี่ท่านเริ่มต้นจากอะไร เนี่ยเริ่มต้นจากการสร้างวัดภายใน เนี่ยวัดภายนอกก็ยังไม่มีอะไรเท่าไรหรอก น้องประพงศ์แรกๆอะ่ะ ไม่ได้อยู่สะดวกสบายอะไร เนี่ย อยู่ตามอัตภาพที่อยู่ได้ เนี่ย ทางนี้อาจจะแตกต่างกันบ้างเพราะดินฟ้าอากาศมันแตกต่างกับจากทางโน้นทำก็ให้มันอยู่ได้นั่นแหละ แต่ว่าก็ต้องดีหน่อยมันหนาวมากใช่ไหมแต่พออยู่พออาศัย เพื่อเป็นปัจจัยสู่การสร้างวัดภายในคือทางด้านจิตใจเนี่ยวัดภายในนั้นมันสะกดวอแวนมานากาศต่อเต่ารอเรือนี่แต่วัดภายนอกนี่วัดดอเด็กสะกดเนี่ย แต่ถ้าเรามองให้เข้าไปภายในเนี่ยให้มีวัดให้มีปฏิบัติเนี่ยเหมือนที่วันนั้นพูดให้ฟังเนี่ยถ้าเรามีวัดตัวนั้นจะบ่งบอกถึงความมั่นคงเนี่ยความมั่นคงของศาสนาเนี่ยคือวัดภายในเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติที่ประเด็นหลวงพ่อพระคุณหลวงพ่อท่านพยายามแนะนำเราเนี่ย เราอย่ามองคนอื่นแต่มองตนเอง นับเราเป็นคนแรกพุทธองค์พระองค์ก็ทรงตัดไว้อย่างนั้นนะถ้าเรานับเราคนหนึ่ง นั่นคือพระศาสนาเจริญ เนี่ยถ้าไปนับคนอื่นก่อนนี่เราก็ไม่ได้เริ่มต้น ก็คอยแต่คนอื่นใช่ไหมเนี่ยนี่ถ้าเรานับตัวเราเสียเนี่ยเริ่มต้นจากตัวเรา ใครจะทำไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขา แต่เราต้องถือว่าเราเป็นผู้หนึ่งเนี่ย ซึ่งจะช่วยจันโรงพระพุทธศาสนาจันโรงคำสอนของพุทธเจ้าจันโรงข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์เนี่ยเราต้องเป็นหลักนเหมือนเรามีลูกมีเต้าเนี่ยเราก็ต้องเป็นแม่พิมพ์ที่ดีใช่ไหมเนี่ยตมาก็เคยพูดกับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย เราเคยเห็นพระไหมพระพุทธรูปขอหล่อเนี่ยที่งามมาจากอะไร มาจากแบบจากพิมพ์ใช่ไหม พิมพ์ยิ่งดี พิมพ์ยิ่งงามพุทธรูปออกมาก็งามเนี่ยถ้าพิมพ์ไม่ดีแบบไม่ดีออกมาก็ไม่งามเนี่ยเท่านี้แหละก็เป็นข้อคิดให้เราได้คิดนะเนี่ยตัวอย่างสำคัญ คนมาทีหลังไม่สู้อะไรหรอกเขาจะดูเอาคนมาก่อนเป็นตัวอย่างเนี่ยอาจาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดพยายามย้ำก็คือให้เราได้สำนึกตรงนี้เนี่ยเรากำลังจะ เป็นตัวอย่างในการก่อร่างสร้างวัดขึ้นมา โดยเฉพาะวัดภายในนี่ให้เป็นตัวอย่างของผู้ที่ตามมาทีหลังเขาจะได้เห็น เราไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกนะเพียงแต่เราทำให้เขาดูนะอยู่ให้เขาเห็นบนทันวานีะทำให้ดูอยู่ให้เห็นเท่านั้นนะเป็นการบอกการสอนที่ดีที่สุดนะการพูดนี่มันบางครั้งมันก็ไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะวันนั้นที่โยมบอกว่า อยากจะบอกเขาแต่บอกเขาแล้วเขาไม่พอใจเห็นไหมนี่คำพูดมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าการกระทำเนี่ยเราไม่ต้องพูดเราทำเขามีตา เขามีหูเขาดูเขาฟังของเขาเองเนี่ยเรื่องสืบทอดเรื่องเผยแผ่เนี่ยมันไม่ใช่คำพูดนะแต่มันเป็นการทำเป็นตัวอย่างนย ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาท่านก็ให้ใช้วิธีนี้เนี่ยทำให้เขาดูไม่ต้องพูดอะไรนี่นี่เท่านั้นแหละมันจะมีกำลังและมีน้ำหนักนะเราก็จะเป็นหลักให้คนรุ่นหลังนะได้ดีเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานมาเนี่ยเห็นไหมเราไปนั้น เราให้ลูกให้หลานกราบ เรากราบด้วยมันกราบ ไม่ต้องบอกอะไรเลยเนี่ยถ้าเราบอกเฉยๆเราไม่ทำนี่มันยากเนี่ย กราบซะลูกกราบซะเนี่ยเราก็กราบไปด้วยเนี่ยมันไม่กราบช่างหัวมัน แต่เรากราบไปไหมกราบบ่อยๆมันเห็นมันก็ทำเองของมันเนี่ยมันอยู่ใกล้ใช่ไหมเนี่ยนี่แต่มาเคยไปกับเพื่อนครั้งหนึ่งสมัยยังหนุ่มๆอยู่แล้วออกไปทุดงเข้ามาไปเจอแม่คนหนึ่งบังคับแต่ลูกลูกร้องเลยแม่ก็ไม่กราบไม่เห็นเลยบอกให้ลูกกราบเนี่ยเพื่อนก็อดไม่ได้ ก็แม่มันไม่กราบลูกจะกราบได้ยังไงทุกอย่างเงี้ยท่านก็เลย ได้ไหมมันแบบมันเป็นแบบเป็นพิมพ์นะถ้าเราถ้าเรานึกอย่างนี้นั่นคือวัดวัดปฏิบัติที่เป็นแบบเป็นอย่างที่ดีงามดังนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่นะก็ให้ความเคารพให้ความสำคัญกับท่าน ความเคารพความคารวะเนี่ย อย่างหลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าไปคอย อันนั้นท่าน ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้ความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่าง พอเหมาะพอควรเนี่ย ให้อยู่ในขอบเขตพอเหมาะ พอควรเนี่ยถึงจะช่วยกันเนี่ย ช่วยกันจันโลง โดยเฉพาะพระธรรมวินัยข้อวัดปฏิบัติเนี่ยให้อยู่ในหลักในเกณฑ์ที่ครูบาอาจารย์ท่านพาทำมาเนี่ย ภายนอกก็สำคัญเนี่ยเราก็ต้องมองเนี่ย ทั้งภายนอกภายในมีส่วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนี่ยถ้ามีความสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ไปตั้งแต่ภายนอก เห็นไหมเราสวดมนต์ ความงามพุทธศาสนาเนี่ยงามเบื้องต้นทำกลางและที่สุดเนี่ยงามเบื้องต้นคืออะไรเนี่ยคือวัดปฏิบัติที่เรียกว่า ศีลนี่แหละนั่นคืองามเบื้องต้น ถ้าศีลงามเนี่ยก็เป็นงามเบื้องต้น กิริยาบารยาตเข้าไปสู่จิตใจจิตใจก็งามเนี่ยจิตใจงามเนี่ยงามด้วยสมาธิงามด้วยขันติธรรม งามด้วยความรักความเมตตากรุณา ความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเนี่ยนี่มันจะเป็นบันไดก้าวขึ้นไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงคือปัญญาเนี่ยเมื่อความงาม ท่ามกลางนี้เป็นปัจจัยสู่ปัญญานั่นแหละเป็นจุดมุ่งหมายทั้งตัวเราและ พระศาสนาเนี่ยถ้าเราดีเรา เจริญก็คือศาสนาเจริญเนี่ยถ้าเราเอาดีไม่ได้ศาสนาก็เจริญไม่ได้เหมือนกันเนี่ยดังนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ แต่ว่าสำคัญเหมือนกันเนี่ยอาตมาก็ให้เป็นข้อคิดหรอก ในฐานะที่ได้ติดตามหลวงพ่อมา ก็เท่ากับว่าได้มาร่วมแสดงความยินดี กับทั้งครูบาอาจารย์ที่อยู่พระเจ้าประสงค์ตลอดญาติโยมทุกท่านทุกคน ก็ให้เราช่วยกันจันลงช่วยกันพยุงเนี่ยให้เป็นหลักที่มั่นคงถาวรสืบต่อไป ในท้ายที่สุดก็ด้วยคุณงามความดี ที่ครูบาอาจารย์ได้บำเพ็ญบารมีมา ทั้งเราด้วยได้บำเพ็ญมาก็ขอให้พลังแห่งความดีทั้งหลายรวมเป็นตบะเป็นเดชะ เป็นหระปัจจัยให้พวกเราทั้งหลาย พบแต่ความสุขความร่มเย็นภายใต้บวรพุทธศาสนาคำสอนพระุทธเจ้า โดยตัวกันตลอดกาลและนานเติน this is uh, this is a real blessing for all of us. We have Lumpur visiting, and I myself, I'm a I'm an attendant monk. I'm just accompanying him, following. <laughs> I'm also happy. I'm also like to express my anumodhana, my good wishes to all of you. I heard that, that this monastery's uh, been uh, been established just for two or three years, and uh, I was really happy then on the first day when I when I heard the committee member saying that in that time we've gone we've come further than than I'd ever dreamt and so that that made me you know I was happy then to hear that and that's a good thing so there's lots of you Thai lay people here it's a good strong support team and that's a good thing as well but it's very important to understand one thing and that's that there are two types of what so it's a play on words in Thai which I'll explain later what means monastery two types of what the external monastery and the internal wa. The external wa is what we live and use. The internal wa is the most important one. If we look back to our old teachers, Lumpo Cha, they always emphasize the internal wa. Monasteries spread and grow like Wat Pong. all the branch monasteries spread, but the reason all these monasteries spread was from the internal wa so first in Wapapong, actually, in terms of the material stuff, the external monastery, there wasn't very much. You could live very, very simply. And it should be the same here, although here it's very cold, you probably need a little bit more. But the external what, the external monastery, you don't need very much. The internal what, now he explains, it's actually spelled differently. It's what in in Pali it would be watta, which means the we call this the core wat the what that means, the practices, all the ways of living in monastic life. In, in Thai, it's like spelled W A T with an R. What or what that in Pali, the internal what, the duties, then the practices, our practice. This is what gives the religion or the sasana strength, the ways of practicing. So don't look at others, don't go fault finding or looking at others, look at yourself think of yourself first. In Thai, you say count yourself first, which means focus on yourself. If if Buddhism or the Dhamma grows in your heart, then Buddhism or the Dhamma can spread. So remember that you're like a like a template or a mold. In Thai, the word the word is mare pim, which means literally a, a mother printing. So you're like a mare pim. You're like a mother who's printing. You're like a mold imagine like a Buddha statue. If the mold is, is, is beautiful, then the Buddha statue that's poured into it will be beautiful. So re- remember that the example you give is most is more important. Later generations will look at you as an example, and so be an example of the internal watta, the internal practices for later generations. There's an expression in Thai, hai du, you hai hin," which means do it for others to see, live for others to behold, or for others to, to watch. So basically, be an example. In English, we say walk the talk. This is the best way to teach. Speaking actually carries no weight, just telling other people what to do. Recently, somebody was saying, I, I want to, I try and tell him, I always tell him what to do, but he won't listen and he gets angry with me. This doesn't work when you when you really want to pass on or spread Dhamma, you can't do it just by telling other people about the Dhamma. Ajahn Chah gave this principle of tamhaidu, doing doing it for others to see. He gave it great weight. And so it's like when we went to the houses yesterday, the mothers were getting their kids to bow, but the parents they have to bow as well. If the parents are just there forcing the kids to bow to the monks, then of course they won't do it. You have to do it together once I was on Tudong with another monk, and <coughs> we got to a, a, village, and the mother was, was, was telling all her kids, bow to the monks, bow to the monks. The kids were like crying, and the mother wasn't bowing herself, and my, my friend couldn't help saying, oh, well, if you don't bow to us, how do you expect your kids to bow to us? So Maya, Maya Pim literally means the mother template or the mother print, the mother imprint. You have to be a template. You have to know moderation know the just the middle way, staying within the guidelines of the teachers. So the external and the internals are connected. In Buddhism, you, you know we chant beautiful in the beginning, beautiful in the middle, beautiful in the end. So adikalayanang, beautiful in the beginning, means regarding your actions. Your actions, beautiful actions, lead to beautiful mind. And so beautiful in the middle, machikalayanang, means beautiful with samadhi, with patient endurance, with loving kindness. And this leads to beautiful in the end, having wisdom. So, this is the right goal. The goal is wisdom, beautiful in the end. And if you're good and you're wise, then the sasana, or the religion, will grow. If we don't make ourselves good inside, then this dharma, the sasana, will never grow. So today, in my capacity or as, as a monk accompanying, following Longpo, I'd also like to express my good wishes to all of you the Sangha here and the lay, lay people, may you all live according to firm foundations and principles now and in the future. May all the good things that you do with your lives be of great benefit to you and for others, now and always.สัพพโลกาวินิโมนโตสัม สันตาปา